Pirmas laiškas tesalonikiečiams. Paulius, Silvanas ir Timotiejus tesalonikiečių bažnyčiai Dieve Tėve ir viešpatyje Jėzuje Kristuje. Malonė jums ir ramybė. Mes visuomet dėkojame Dievui už jūs visus, prisimindami jų savo maldose, nuolat minėdami mūsų Dievo ir Tėvo akivaizdoje – jūsų tikėjimo darbus, meilės pastangas bei vilties ištvermingumą dėl mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Mes žinome Dievo numylėtieji broliai apie jūsų išrinkimą, nes mūsų Evangelija neatėjo pas jūs vien tik žodžiais, bet su jėga ir šventaja dvasia bei su tvirtu įsitikinimu. Juk žinote, kaip pas jūs elgiamės jūsų pačių labui. Todėl jūs ne tik pasidarėte mūsų ir viešpatie sekėjai, prieėmė žodį didžiame suspaudime, su šventosios dvasios džiaugsmu, bet ir tapote pavyzdžių visiems Makedonijos bei Ahajos tikintiesiems. Mat iš jūsų pasklydęs viešpaties žodis ne tik pagarsėjo Makedonijoje bei Ahajoje, bet jūsų tikėjimas Dievu pasidarė žinomas visur, ir mums jau nebereikia apie tai kalbėti. Žmonės pasakoja apie mus, kai buvome jūsų priimti ir kaip jūs nuostabų atsivertėte prie Dievo, trokšdami tarnauti gyvajam, tikrajam Dievui ir laukti iš dangaus jo sūnaus, kurį jis prikėlė iš numirusių. Jėzaus, mus išgelbėsiančio nuo ateinančios rūstybės.